Txobindu alde, egunon? Egunon. Zurekin aipatu behar dugu, uh, kirola da, uh, deitzen da swin run uh, inglesez, uh, igerika eta korrika da, eta itzuli duzue, nola? Korri geri. Kori Igeri, nok uh, atseman dugu iz? Bon, nik. <laughs> Zuka Igeri, polita da. Loturik, eh, hola, piskat... Eh, Itz bataz. Eskaratzeko eta inglesa piskat bazterean eta frantxesa ere bazterrean usteko. Ara, beraz, konzeptu da swim run. Kori Igeri um, beok antolatzen du, beok ez uh, rugbiak, eh? Um, Beho, be, biarritz olimpik triatlon... Uh, Nere bai. antolatzen du, e, igande untan izanen da hori bera. Miagitzen. Irailaren iruan eta miagitzen izanen da Bon, gero espikatuko dugu, uh, ondartz, uh, ondartz desberdinetan. Bai, setasunetan sartuko gira zer den, bon, ulertu duzu korri geri dela korrika eta igerika, beraz ez da triatloia, baina biatloi bezalako, eh, bezalako bat. Lenik, eh, swim run uh, konzeptua, uh, bihitz, balio du espikatzea nundik heldu den eta, eta zer den, Susan? Beraz, uh, swim run asmatua izan da, uh, suedian, beraz, Europa ipagaldean, Eh, be, kirolari batzuek eh, asmatu dute eh, nola pasa ugartetik ugartera, beraz igerikan, eta gelditu gabe, beraz, ugartea gero trebeskatzen zuten korrikan. Eta be, aldi batez egin ordez, be, segitu dute ugartez ugartez ibiltzen, Beraz gero, bon, distantziak biztan dena luzatu dira. Eta, be, ez, asmatu dute, be, kirol, eh, kirol gisa eta pixkat, eh, pixkat arauak eh, finkatuza, be, olako lasterketa bat antolatzea. Hmm, kirol kontzeptu gisa azkena. Hori da, hori da. E, eta horban, ibiltzen dira, lasterka ibiltzen dira lur finkoan ugartean, itxasora, Itxasora, igeri. Igeri. Eta gero korrika. gero berriz igeri, berrizkorika. Ah, ba, Piskabat hola izanen da ere eh, igandeuntako miagitzen. Bada, bada beste, um, beste konzeptu berdina da, baina beste modalitate bat bezala, mendian e, eh, baliatzen zutena, lakoekin? Hori da. Beraz, um, <clears throat> bakotsak bere, bere ingurumenarekin, gero eh, ideia hori uh, bere ganatu du. Egan baita... Ba, gu adibidez, eh, <laughs> miagitzen, ugarte ditugu, eh, treskatzeko, beraz eh, guk beste kontzeptu bat hautatu dugu, eta izan dira hemen hemengo partaide batzu, joan direnak alde adibidez, suizan, alpesetan, han ez da ugartetik ugardera, baina aintziratik, aintzirara, eta segurenik anartean, artean, be, mendie, <laughs> mendien pare eh, izan dira eta mendie horiak igo behar edo jautsi behar uh, beste aintzirara joiteko. Bai, hori hori ez behar da, lasterketako tarte hori, mendian da trail bezalako bat da, hori da. Hori nago menturaz? Bai, dependitzen du, uh, bai, izaiten aldago gora, egia da, suedian uh, asmoa eta, fean, uh, haien haien uh, biodibertsitatearen arabera, ez dute, eh, ez dute uh, olako mendirik, beraz, uh, ugarteak aski uh, lehunak dira, eta ez da olako zailtasunik. Beste parametro bat edo berezitasuma da binaka egiten dutela. Hori da, baro, e, zertako binaka, e, egia egan, nola den naturan ibiltzeko, e, ibiltzeko baliatua den lasterketa bat, bepiskat e, seguritate mailan, no, ez bakarrik e, zakitnik, <laughs> ugarte bartean galdua izaiteko, bai. ba, kontzeptua da binaka ibiltzea, Eh, beraz, eh, batzu ikusi ditugu lotuak ibiltzen direnak, eh, gehien bat, pentsatzen dut, urean bata beste atiratzeko, Uh, bon, batzuek hori soka hori uh, baliatzen dute eta egia da bon, uh, gertatzen alda agoketan edo mendian uh, zakit nun uh, gertatzen aldiren kolpatzea eta bai, bai. hor balio duzinez uh, zure bikoteak laguntzea. Hmm. Konzeptu horrekin eh, bururatzeko eh, txomin, eh, egia da asmatu dutela suedian, egan duzu, eta horrekin egin dugu egin dute ere lehiak eta bezalako bat. Hori da, ikusiz nola, nola ze hori duen Europan zehar gehien bat, uh, ben, deitu dute lasterketa hori otilo, behar bat jadanik batzuek entzuna dute, hitz hori, beraz otilo ditzen da, eta otilo konzeptu hori pixka bat Eh, bultzatu dute Europan zehar eh, antolatzaile desberdinekin. Adibidez, bon, ipatzen duen Suizako eh, lasterketa hori. Suizan uh, otiloren etapa bat da. Beraz, badituzte, trompatzen ez banaiz, lau bat uh, txapelketa Europan zehar. Eta txapelketa horiek balio dute kalifikatzea <clears throat> Suedian gertatzen den, gertatuko den, finala, pixka bat... Eh, final handi bat. Eh, batean parte izan eh, izaitena, izaiteko. Eh, bestenaz, norbera ezin da, hola, suediako uh, txapelketan, bere zindu, bere izena eman. Uh, bon, Berda saikatu. Bada, saikapena, eta gana edu, be, ein ona duzula, eta Soportatzen alduzula, bon, otiloko euh, <laughs> nola egan kondizio edo, hmm. edo urotza, fean horako badira, badira lare parametro eh, desberdinak eh, an, an eh, direnak. Hemen behar badaz dugu hainbeste ezagutzen, baina famatua da, jende famatuak parte hartzen, famatua edo hasteko jendeak parte hartzen du eta bai badu erakar egitasun bat. Ba, badu zeren, bon, egia triatlonari pixka bat... Eh, konparatzen dela, fean konparatu ez, baina bisikleta eh, biziketa ez baita, baina eh, egia da triatleta izanki, aski erresa iduritzen zaugu uh, swimrun bat eta aldakora, eh? swimrun bate, batean parte hartzea, badira iduritasunak. Untsa da, txomindu alde, istantea ipatuko dugu biskabat bat ago miagitzeko, baina pausa bat egiten dugu lehenako. Txomindu alde, zurekin ari gira ipatzen, beraz uh, da, deitzen da ingleseko hitza euskaraz, euskaraz eh, igeriko hori eh, eman duzuena, igande untan miagitzen iraganen dena, zu hau triatloi zira, uh, jadanik aipatu dugu zurekin hori, miagitzen igande untan iraganen da, pixka bat, uh, ala nola den, antolaketa, uh, nok parte hartzen du, nola... Beraz, eh, guk, eh, voilà, korrigeri uh, uh, asmatu dugu uh, taldearekin. Gia da, bizpairu pertsona izan girela hortan lan egiten horubil uh, eta bada orai uh, sei zazpi hilabete. Uh, beraz, kontzeptua erran dugun bezala da, uh, igerika, korrika, igerika, korrika, Horiek, uh, bi, kiroloiek segipenean egitea. Eta... Mm, Gure eh, lasterketa gertatuko da beraz miagitzen eta egiten dugu uh, eh, miagitzen uh, eh, orokorki, zeren adibidez uh, lasterketaren ateratzea izanen da migamar uh, ondartzen. Uh, beraz igerika, gero okorikan joanen dira, uh, dira ko uh, eh, portu zahareko ondartza arte, han berrizik edika eginen dute uh, Vila Beltza edo uh, Etxe Beltzaren itzulia, Euskal Kostako Uh, ondarrean berritz uh, korrikan joanen dira uh, ondarretik, zeren uh, itxasbera izanen da. Joanen dira miladi arte, eta han miladina eginen dute berritz uh, urrean uh, itzulino bat. Bon, intzuño bat erreten dutararik, dira zazpi behat zireun metra. Eh? Bai, balio du, balio du erreitea zer, zer diren uh, distantziak. Distantziak beraz, oroko, uh, di, izanen dira amase kilometro korrikan eta iru kilometra uh, igerikan. Hmm. Dena, dena baturik. Eta beraz bukatzen dut azken, azken partzialak izanen dira miladitik atera eta hor uh, bidea gurutzatuko dugu eta jonen gira mugizko uh, aintziraren itzulia egitera. Eta hori izanen da zinez, eh, lasterketa uh, partzial eh, haundiena, behatzi kilometro eta zerbait izanen baitira. Eta gero berriz igoko gira Euskal Kosta gainera, jeutxi, eta azken... Azken e, eh, igerika partziala izanen da, Euskal Kostako ondartzatik, eh, berritze eh, bilabeltza inguru hortik, e, portu zahareko ondartzar arte, eta berriz dinen gira e, gibelera, e, elmuga egiten baitugu, Euskal Kostako zelaianan berean eskaler, eskaler azpian. Zut giatlo hilaria zirena, komparatzen al, distantzia komparatzen aldira bizikleta gabe, biztan dena? Bai, uh, bai, nahizta, egia da, e, behar bai pixkat gehiago egiten dela. E, gero guk entxatu gira, hasi dira pixka distentzian... Eh, Eh, pixkat eh, arau batzu emaiten, eh, beraz gure distentzia hori da distantzia motza. Ez da normalki otilo edo aipatu ditugun hoiek dira, ezakite, laurogoi kilometrak horrikan eta ah, amar igerikan, bai. beraz edo amabi edo hola, mm. distentziak dira. Gu hasteko eta zinez e, <laughs> ez ginakien sobera nora joeten ginen, nahi izan dugu ere jende... No, fean, aguntak Kakotxen artean. Eh? Kakotxen artean, bai. <laughs> itxasuan ez da, ez da deneri bai, emana. Epatuko dugu, bai. Eta, nahi, nahi izan dugu lehen edizio batentzat entzat, uh, jendea, jendeari erakutsi ere, eh, nola den miagitze beste begi batez ere, eta, eta distentzia pixkat... Eh, xumeak bai, <laughs> bai. jaiten aldugu. Eh. martxatu da zen, eta zomat parte hartzei, efe, ezin izenik eman, eta zomat parte hartzeile bada? Voilà, e, guk eh, pixka bat, ez eh, bon, ez ginak nora joan, eta muga mugabat eman ginoan, eun eta berro gita amar ekipa, beraz, irureun partaide, eta be, epe hori bete dugu, edo, edo edo objektibo hori ba, ba, lortu dugu, lortu bai. dugu eh, joan den astean, uh, beraz, ez da, zindagiago izenik eman, uh, eh, irureunak uh, izena eman baitute. Alde hortatik zuek ere kontentzaiteko razoena baduzue, ongi, ongi lan egin duzuela? Bai, ez dakit, <laughs> ongi lan egin dugun, asteko uh, ba, informazioa pasada, eta, eta egia da, pixka bat uh, argitua izan girela nola izenak be, emaiten ziren, uh, eh, likuak betetzen, eta horrei egia eh, kezkatzen, kezkatzen gira nola jende guzi hori... Uh, kudeatu beharko da. Bai, kudeatu eta bon, ongi, ongi hartatu zen azkenean <clears throat> guk gure gure helburua ez da dirua irabaztea bat ere da jendea etortzea eta eta ongi pasatzea azken finean. Eunta, eh, irureun, eunta berroita mar bikote, eh, nahi dogan bikoteka egiten dela, eh, irureun pertsona, ez dira, ostion egan duzu, pixka bat sumeak dira distantziak kakotzen artean, nor dira hor triatloliariak dira, lasterkariak? Ah, gehien bat triatolilariak, egia da triatloi munduan, kirol hori, kirol horrek baduela rakasta zeren, pixka bat eh, aldatzen du uh, eh, wala, eh, triatlonaren munduaz. Bera, txomin ez dira iru egun triatroilari hemen? Ez, ez dira. Edo kanpotik eldu dira. Kanpotik eldu dira hainitz. Ah, Egi, egan kanpotik eldu dira hainitz. Kanpotik egan hau zut Uh, eh, ego aldetik etortzen dira batzu, uh, gero akitania, fen, orai gure akitania nola onditu den ere, <laughs> bai, <laughs> aldugu, eh, akitania, berria, berriatik heldu dira, uh, tolosatik ere heldu dira, frantziako tolosatik, oh, e, publizitatea guk, uh, egia da triatloi uh, taldeetan egin dugula, badugu, ba, ba, sare bat. Bai, badugu sare bat, eta egia da hortan, hortan eman dugula, eta guretzat ere, uh, makoen artean, Eh, nahi dugu ere jende, eh, pixka bat uh, ez sobera nola egan uh, Ona. Ez, sobera apala, apala izaitea zeren uh, bon, seguritatea izanen da baina uh, itxasuan igeri egitea ezakigu, fin, orai badakigu susen uh, ez dela animaleko itxas itxas e, eh, tempesta izanen. <laughs> Zenta hori aintzinetik, justuki aipatezagun eh, itxasoa, e, eh, itxasoan igirite ez da deneri emana, gaina sabletik abiatzen diren, edo egan uainak pasabako dituzte, gero begitzere sartu sablera, bai. zara ganen dugu, e, antzinetik ikusi duzu hori, mareak, bai. koefizienteak? Egia egan, mareak egindu du ateratzearen ordua, beraz, sortzietan izan da, aski goiz, edo biziki goiz, igande batentzat, Eh, zeren eh, behar ginoen atxurutuki itxasbera. Uh, eh, ez baita ezpada itxasuaren, uh, itxasuaren azkartasunaren zat, baina uh, guk nahi ginoen zinez uh, xabletik edo ondagetik pasarazi ondartzatik ondartzara. Eta gehien bat uh, Euskal Kostatik mila dira, ez dira bidetik pasako. Beraz, eh, eh, horretarako, e, eh, bortxatu eginen sortzietan egitea, egitea ateratzea. Eta egia egan, e, on, ontsa erori da, koefiziante aski ahulak direla egun hortaran, Eta beraz... Untxalaz ez da itxasuzak agaukan izan. Horre gaiten dute, metro bat baino gutiago guain izanen dela. aski motela, beraz, bon, Horrek egesten du, baina ala ere itxasuan igerigitea, ez da pizina bezalak. Ez bat ere, eh, metro bat eh, uain e, eh, itxasuan ziestelarik, e, burua altxatzen delarik, ez da beti e, ez da beti <laughs> biziki untxai eta ez biziki urgun, beraz, bon. Bai. Hortarako, ala, guk ere baldintzak eman ditugu, e, adibidez, lizentziarik ez, ez zuten entzat, e, galetu dugu... E, medikoaren agiria. dena, eta mila bosteun metroko... Uh, bat uh, gai direla bai, eh, horren burutzen bai, uh, berriz iteko uh, lastakaretara ostion uh, ganduko uh, bikote batzuk ezaguna ostion uh, epatzen uh, bai, ba, bat kilolari zaharrak <laughs> edo kilolari profesionalak ez direna gehiago baina beti ibiltzen direnak hor zanen izanen da bikote nere ustez uh, Eh, favoritoa, e, izanen da Stefan Pula eta Toni de Pellegrini igirilaria eh, baiona, baionakoa. Beraz triatleta bat eta igirilari bat, hor uh, <laughs> zinez biak baditugu, baina bo biak kilorari finak. Eta gero ikusi ditugu izen batzu, egan uh, ez, ez gira, <laughs> izaren bila joan, ez dugu neor gomitatu, zen guk nahi dugu zinez ba, erri kirola edo, edo, edo kirolari guzientzat egin, e, ez eta e, e, zerbait profesionalentzat egin. Eta hor bat dugu, pauetik Pierre Gaspario, uh, triatleta biziki ezaguna hemen inguruetan. Hmm. Ikusko dugu zer ematen duen. Diferentzia bat eta eh, triatloiarekin adibidez egiten eh, egiten ziren txomin eh, da mm, beti jantziberarekin direla. Hori da, adibidez triatlonan bai baditera transizioak egan nahi baita igeri, igeria bukatuta ba, goaz bagoaz bizikletaren gana eta hor aldatzen gira kentzen dugu bon, eh, lunetak, boneta, eta badugularik eh, kombi, kombi hori, uh, igeri egiteko kombinezon hori. Uh, <clears throat> eta hori horrek ere uh, biskat aldaketa sortu du uh, triatlonaren munduan, denak joaiten dira berdin jantzirik eta uh, astapenetik bukaerar arte. Egan nahi baita, uh, Ebe, korrika egiten, enfin, igeri egiten dugu, uh, igeri egiten dugu gure zapatekin, eta eta zapatak atxiki zen ditugu astapenetik bukaera arte. Eh, berdin igerikarentzat eh, baliatzen ditugu eh, plaketak edo edo eskuan emaiten diren eskuak handitzeko plaka hoiek. bon, e, sigur da korrikan ibiltzeko. Hori baliatzen da. Bai, baliatzen da bai. Baliatzen lira e, e, isterarteko gauza hoiek pixka pizka bat gorputza Eh, ur, gainean izaiteko eta bon, badira, badira baimenduak diren eh, gauza batzu Pal, eh, palmak ez? ez hori <laughs> horregia da batzuek egalit didate eh? batzu hukan <laughs> ditut <laughs> eta bon, hiri egin dugu baina bon, espero dut ez direla hainitza olako bon. izena eman dutenak igan deuntan, txomin egan duzu abiatzea uh, migamak ondartzatik pentsatzen da, lehenak helduko direla Hamarrak lauden gutxi hamarretan, e, eh, ikusiz e, ze duten pentsatzen dugu. Gero eh, guk egin dugu, e, ez gira hain ortakoak. Abai, ah, <laughs> bai, egin duzu joanik? Bai, pixka bat, jakinez ez gindituela eman boia hoiek e, jakiteko bai, susen bai. zenbat metro egiten ginituen urean. Beraz, ez, horrek ere ez du laguntzen. Eta horregia da lagun, lagun, laguntza biziki... Uh, indartsua ukan dugula uh, biarritz uh, taldearekiko. Bai, sorosleak biztan dena. Bai, haiek aseguratzen baituzte uh, seguritatea urean. Behar da, biztan dena. Zeren bai. gu, bon, uh, igerilariak gira, baina... Uh... Bistezak bai da, seguritatea <laughs> egitea. Bai, bai. Eh, egin duzula, eh, eh, zailtasun eskala batean, txomin, zukusai bat duzula aloko egitea? zakeitea? Ba, dependitzen du beti ze ritmoan egiten den. Guk egin dugu lasaiki, beraz lasaiki ongi da. Gero, hala... Ba, pentsatzen alda zaila dela? Zaila da, zaila da. Zeren, egia da, uretik ateratzean atx falta dugula, eta nahi dugularik fite joan aregeiago, <laughs> beraz, bon... Ez da, ez da igandean egiten duen kirolari bat entzat. Ja, behar da, pixka bat prestatu haizan. Eh, eltzea el, el, gantzu lehenak den gutitan, uh, eh, nune gantzu zuzen? Beraz, Euskal Kostako eh, bereko zelaian, beraz, eun, eun eskalera horiek bai, Bai, bai. bista, bista txiki bat, elmu Beraz, hori da, gehien bat, gu nahi ginoen pixkat komunikatu horren gain, zen hori zanen da, nahi ginuke, besta, e, e, pixkat errikoi eta eta albezain eh, Euskalduna beraz eh, eh, sortu. E, izanen dugu ikastola, miagitzeko ikastola taloen egile. E, izanen dugu musika ere e, DJ bat, bon, e, ez duena e, despazito pasako, espero dut. <laughs> Eta, eta inguruan izanen da ere denda batzuen e, salmenta, batzu. Beraz... Dena gomitatuak. Hortik bazizte, eh, ez, ez duda eta etorri gure ikustera. Igandean amagak, amagak inguru, igande izan amagak inguru, luzatzen alko dena. Eta eta azken gauza, eh, izanen da, miagitze autorik gabe, beraz... Eh, Egia. E, bazterreko bide hori autorik gabe izanen da, <clears throat> beraz gero promenatzeko edo edo ibiltzeko parada ona izanen da. Zeharo egana dut ez, da huria baldin badar ez da bikaina euria bada zabikaina. <laughs> Beraz ez dugu aipatuko. Nogalki <laughs> normalki eh, ateri. ateri eta eta pixkat bero, beraz pozik. Txumin dualde, esker mira, gurekin izanik eta bedena ongi pasada dira igandean. Mil esker eta agian igande arte.